Ta conversation avec le commandant a duré plus longtemps que prévu. Pourquoi Bon, le sergent Lee voulait savoir comment l'arrestation d'un suspect s'est passée hier soir. Et comment est-ce qu'elle s'est déroulée Très bien, mais la tâche ne m'a pas été facile. J'ai fini par immobiliser ce suspect, grand comme un monstre et fort comme un lion. Il fait peur aux gens de sa communauté, mais je l'ai désillusionné hier soir. Es-tu allé seul chez lui? Comme nous ne sommes pas nombreux dans notre détachement, chaque membre fait la patrouille seul. Je comprends. Mais dans ma ville, la patrouille se fait toujours à deux. Et qu'est-ce que ton sergent a dit de spécial? Il a félicité mes prouesses et il était étonné que je sois parvenu à ses exploits. Mais pourquoi était-il surpris? Oh, les hommes, toujours sexistes et patriarches. Mon commandant ne me fait pas confiance. et me donne toujours des tâches courantes. Mais c'est bien pour toi, non Il ne voudrait pas t'exposer au danger. Il s'apitoie sur ton sort. Je n'ai pas besoin de sa pitié. Pourquoi exposerait-il la vie d'autres collègues et épargnerait-il la mienne Toi et moi, nous avons appris les mêmes techniques opérationnelles. Mon sergent est de la vieille école qui croit que le travail de police est masculin et non féminin. Alors, lorsqu'une policière arrête un homme, cela relève de l'exploit. Et on lui jette une touffe de fleurs. Caporal Dealing, comment expliquer une telle croyance dans les chefs des hommes? Oui, autrefois on ne donnait aux policières que des tâches administratives. envoyées sur la scène du crime, elles étaient toujours accompagnées d'un policier. Mais comment expliquer cette propension discriminatoire à l'endroit des policières Aujourd'hui, certaines mauvaises langues disent même que depuis que les femmes sont policières, la GRC connaît beaucoup de problèmes. Quels préjugés Quelle mentalité rétrograde on croit même que les policières sont moins dévouées que les policiers parce qu'elles s'absentent souvent du travail pendant la grossesse, elles manquent d'énergie après l'accouchement, elles exportent les soucis du bébé au travail, etc. Écoute-moi ce compte des faits des hommes. Ce sont des amalgames, des généralisations qui ne se justifient pas du tout. Il est nécessaire qu'un corps policier soit représentatif de la population civile la police doit comprendre les membres issus de différents sexes, races, catégories sociales, religions. La policière a autant d'atouts que le policier. Alors tu comprends pourquoi, caporal Dealing, je n'ai pas aimé les félicitations de mon sergent. Mais t'en fais pas, Jessica. Les choses ont beaucoup changé et elles continueront de changer de fond en comble. Je félicite l'actuel commissaire qui a désigné plusieurs femmes au poste de cadre supérieur. Les policières, j'en suis convaincu, vont jouer un rôle déterminant au sein de la GRC. J'espère que ce changement sera plus pratique que théorique. Mm.